Die lichaam van Joseph wat die Israëlieten uit Egypte gebring is, is in Sichem begraven, in die stuk grond wat Jacob per die nageslag van Gamor, vader van Sichem, gekoop het vir honderd stukken zilver. Die grond het die eiendom van die nakomelingen van Josef geword. Ook Eleazar sien van Aaron is oorlede. Hy is begraven in Gebea, een plek in die Ephraimsberde wat aan sy sien Pinaas toegekend was.